suena. Pa' que lo mueva, lo mueva. No bajo ni con pata, ya sabe quién soy. Tu guacha está conmigo, la paso a valor. Rebota todo el otro guacho, la mejor. Bajo para la villa con un termidor. La pibita me llaman, estamos chelo. Me su burra Pero, Mandale cumbia pa' los turros. Esto va pa' los turros y la gata fina. Esta noche se pica en la clandestina. Los quiero a todos los pibes cantina y que levanten bien la mano lo que se en la gira. Uh, no tomo chando, me sirve el Federico. Todos los pibitos fumando de rico. Toda esa bandida quiere darme un pico. Por allá el machín me parece milico. La chica, la chica quiere. qué rico tú. Ahora sí estoy lista para el. Mm, mm, Ay, papi, qué rico tú. Ahora sí estoy lista para el. Mm, mm. es el no y te resuena. No bajo ni con pata ya sabe quién soy. Tu guacha conmigo, la paso a valor. Rebota todo el otro guacho, la mejor. Bajo para la villa con un termidor. Las pibitas me llaman estamos chelo. Me etiquetó su burra, estamos chelo. Ese gato heitea, estamos chelo. Estamos chelo. Miñerito mantusi en un vento. De cómo terminamos mejor no te cuento.